La música és la protagonista amb els eh, propers minuts i ho farem de tot descobrint aquest treball discogràfic eh, de la cantant americana i artista Noah Cyrus. I want my loved ones to go with me. You lost from your mother's womb Into the chaos of the cold hospital room aquest disc que avui us presentem en les càpsules musicals és el segon àlbum d'estudi de la cantant americana Noah Cyrus, eh, realitzat l'11 de juliol de 2025 a través eh, de Records Level i Columbia Records. Un àlbum que serveix eh, de continuació amb el seu àlbum de debut, The Hardest Part, el 2022, que inclou col·laboracions amb Fleet Foxes, amb Bella Langley, a qui escoltem, a Blake Shelton o Bill Callahan. Oh, but that's just the way that you Doncs després d'un eh, interval força curt, Noah Cyrus em va retornar al món de la música amb el senzill John Puchol On Me, una col·laboració en la banda de folk Fleet Foxes, una de les cançons que han sortit i que servia de presentació amb aquest eh, nou disc de la Noah Cyrus. By the end of the day, it's clear that we both never But if we're still breathing, don't put it all on me. The Holy Ghost, He only knows as much as you're willing to tell. Don't mean to remind you, but sometimes I like to. la de Noah Cyrus, que arrenca, com hem dit, amb aquest The Hardest Part, el disc del 2022, continua amb aquest I Want My Love Wants To Go With Me l'11 de juliol del 2025, però que ja havia editat en diversos EPs, començant amb aquell Good Cry el 2018, and The End of Everything el 2020, People Don't Change amb PJ Harding, que actua també la producció d'aquest disc el 2021, i Spotify Singles el 2022, uns senzills que precisament des d'acabar de votar amb aquell Pony on the Cliff by the Sea amb Frankie Jones el 2010. You could formacions han passat per diversos estils musicals, eh, com el Chasing Colors, amb Marshmallow i OK, amb J-Book, amb el Waiting, amb Alan Walker, amb el All Falls and Down, també amb el seu pare, amb Bill Rice Cyrus, i amb d'altres personatges que l'han acompanyat al llarg dels darrers anys. Comença sempre entre diferents estils eh, que l'han acompanyat. like to, just so you know how I felt. Va néixer el 8 eh, de gener de l'any 2000. És eh, cantant i és actriu. El seu nom real és Noah Lindsay Cyrus. Com una joveneta actriu, ja va formar part d'aquella pel·lícula que hem mencionat, Bonyol, en 2008, amb la seva veu, i va aparèixer en papers petits en shows com Hannah Montana o Doc. Va fer el seu debut el 2016 com a cantant amb el senzill Make Me Cry amb Labyrinth, una cançó que va arribar al número 46 de les Narcises Americanes. Va ser nominada per eh, millor nova artista a la 63a edició anual dels Premis eh, Grammy. Noah Cyrus és la més eh, jove filla de Bailey Rice Cyrus i Tish Cyrus i és la germana petita de la coneguda, de la arxiconeguda Miley Cyrus. Cyrus. This is a new country. Aquesta és la darrera de les eh, cançons eh, que ha publicat en format de senzill, que servirà també per presentar aquest disc al, cara, al costat d'un dels meus artistes preferits, eh, com és en Blake Shelton. Un disc, doncs, a destacar que avui comencem a donar-vos a conèixer també a través del nostre espai Noah Cyrus, amb aquest àlbum I Want My Loved Ones To Go With Me, publicat 2025, que té cançons com aquesta que us estem presentant i que va escriure ella mateixa al costat de Sam Nelson Harris Yanni Wage. Noah Cyrus, aquesta artista que està aquí per quedar-se i que, tot i no haver tingut eh, gaires èxits a les llistes americanes, de moment és una de les artistes a tenir més en consideració per al eh, eh, futur. Aquest àlbum va per marcar un punt de reflexió sobre el que faci més endavant amb el seu disc. De fet, ha estat un disc que, que ha rebut per part de la crítica doncs, això, crítiques molt i molt positives i fins i tot algunes d'elles qualificant aquest àlbum com meravellós i impactant. Us deixem amb aquest New Country al costat de Blake Shelton com la cançó recomanada del disc que conté altres peces com Apple Tree, Long Ride Home, Love is a Canyon, Men in the Field o What's Hill Ford, entre d'altres. Billy Ray Cyrus pot estar content amb aquestes dues filles, almenys en l'apartat musical. Billy Cyrus i ara Noah Cyrus. This is a new country This is foreign land, this is wide open. Baby, just take my hand. This is skydiving, this is blind faith. This is 90 miles an hour on a highway with no brakes. This is walking through wildfire. This is learning how to live and not just stay alive. This is how. to go back to, then you have to find new country. It gets lonely, it gets sore. is learn how to live and not just stay alive. This is high stakes that you might lose, but when you know there's nothing to go back to, there's so many. country.